27 kuanzia mwanzo wa kitabu cha riadha salihin hadithi yenyewe ni hadithi ya Suhaib ibn Sinan anajulikana kwa jina mashuhuri Suhaib ar-Rumi radiyallahu anhu ambayo kunia yake ni Abu Yahya na mwanzo wa hadithi mnaikumbuka ajaban li amri almu'min ajabu amri ya muislamu au amri ya mu'min mambo yake yote ndani yake yana khairi akifikiwa na mambo ya furaha kwake ni kheri na akifikiwa na mambo ya misiba kwake vile vile ni kheri hadithi hii tukaieleza kwa urefu katika darasa iliyopita na nataraji kwamba tumekamilisha yale maneno yanayohusiana na hadithi hii ya bwana mtume alayhi salatu wasalam iwapo kutokuwa kuna suala au istifsar au jambo ambalo halikufahamika huenda tukatoa nafasi bimashiati Allah azza wa jal mwisho wa darasa hii au darasa zinazokuja tukisongea mbele katika hadithi inayofuata itakuwa ni hadithi ya 4 katika mlango wa sabr sambamba na hadithi ya 28 kuanzia mwanzo wa kitabu cha riadha salihin wale walio na kitabu cha riadha salihin wanaweza ukafuata hizi tarakimu kujua hii ni hadithi nambari ya ngapi kutaja ya kumi asante haya kijana wetu hapa ndugu yetu katika inshallah hawa wanaonukulu nukulu amekumbuka jambo muhimu kwamba kuna masala tulitaja katika darasa iliyopita uh, asbab alizozitaja ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake tariqul hijratain alitaja kuna sababu kumi ambazo zamwezesha muislamu kuwa na subra kuna sababu kumi al-asbab al-ashra التي tu'inu المسلم ala sabr sababu kumi ambazo zamwezesha na zamsaidia muislamu kuingia katika ah, mambo ya subra na ibada ya subra nakumbuka tuliwahi kutaja sababu 9 lakini kwa sababu ya uchache wa wakati hatukuweza kukamilisha mpaka sababu ya kumi ikawa imebakia sababu ya kumi na sababu al-ashir sababu ya kumi ya mwisho kabisa asante ndugu yetu ametukumbusha ni ibn qayyim rahimahullah ta'ala anasema an ya'lama ya ان في هذا الصبر او ان في هذا الدواء شفاء وزوال للمرض شفاء وزوال للمرض ان يعلم ان في هذا الدواء شفاء وزوال للمرض ni muislamu ajue kwamba katika ile dawa aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna shifa na ndani yake kuna poza ya dawa ya mambo ambayo yeye anayakabili kama qala ta'ala alafu anatoa ushahidi wa maneno haya anasema kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum anajaribu kusema ibn qayyim kupitia kwa maneno haya nikiyafafanua zaidi anasema kwamba hii dawa ambayo inapitia kupitia kwa mlango wa subra muislamu atakiwa aweke katika fahamu yake ile misiba inayomkabili na yale mambo mazito yanayomfikia ajue kwamba ndani yake kuna shifa shifa ni kupoa kwa sababu kuna maradhi ambayo muislamu anayo ya lakini maradhi anayokusudia hapa ibn qayyim rahimahullah ta'ala si maradhi ya hisia ni amradh ma'nawiyya amradh ma'nawiyya kama kwa mfano muislamu imani yake kuwa dhaifu au muislamu kuwa ana chembe chembe fulani ya mambo ambayo si sawa katika moyo wake kwa hivyo anapata mitihani na misukosuko ili apate kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe huoni kwamba muislamu anaposhikwa na ugonjwa ndipo unakuwa wakati ule akiwa katika ugonjwa ndio wakati anamtaja Mwenyezi Mungu zaidi subhanahu wa ta'ala haya ni mambo ambayo tunayaona mara, mara kwa mara na ni mambo ambayo tunayashuhudia vile vile mara kwa mara muislamu utamwona anapofikwa na ugonjwa au maradhi au misiba ndipo wakati anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala zaidi au akipata mambo mazito mambo ya tabu katika maisha yake ndipo pale wamsikia la ilaha illa Allah subhanallah astaghfirullah amtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wingi zaidi na hii ndio aliyokusudia ibn qayyim kwa kusema fihi shifa wa zawal limadha lilmarad ndani yake kuna shifa na kuondoka kwa maradhi mengine ambayo ni maanawia katika moyo wake au katika nafsi yake hii ndio sababu al-ashir aliyoitaja ibn qayyim rahimahullah ta'ala tunakuja katika hadithi ya leo hadithi ya leo anasema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu wa an Anas رضي الله عنه قال لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمه رضي الله عنها وكرب ابتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت أي فاطمة يا أبتاه أجاب, أجاب ربا دعاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مثواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب رواه البخاري هي ndio hadithi ya 4 tulionayo katika silsila hii ya mlango wa subra katika kitabu cha riyadu asalihin tafsiri anasema Imam an-Nawawi wa an Anas na hadithi nyingine kutoka kwa Anas radhiallahu anhu anasema lamma thaqula ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ja'ala yataghashahu al-karb lamma thaqula thaqula maana yake katika lugha ya kiarabu ay ishtadda alayhi al-marad au ishtadda maraduhu katika lugha ya kiarabu ukisema thaqula fulani ثقل على فلان اي اشتد عليه المرض maradhi yamemzidi maradhi yamekuwa mazito kwake kwa lugha ya kiarabu tunasema thaqula ndio maana mshairi wa kiarabu wale wa washairi wa zamani mabingwa wa lugha ya kiarabu kina labid anasema katika ushairi wake wa lugha ya kiarabu anasema raaitu tuqa walhamda raaitu tuqa walhamda خير تجاره رباحا اذا ما المرء اصبح ثاقلا رايت التقى والحمد خير تجاره نمهونا تقوى ومغوب الله سبحانه وتعالى والحمد نكم حميدي الله عز وجل خير تجاره نديو تجاره اليو نزوري نا زيدي بيشاره لكني سي بيشاره يا بيسا بيشاره معنويه هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم wewe anasema labid raaitu tuqa walhamda khaira tijara nimeona taqwa na hamd ndio tijara biashara iliyo bora ya kufanya na Allah subhanahu wa ta'ala idha mal mar'u asbaha thaqilan wakati mwanadamu atakapokuwa yuko katika hali ya maradhi mazito thaqilan ay shadida al marad kwa hivyo mahallu shahid hapa ni hili tamko la thaqilan ametumia labid katika ushairi wa kiarabu tamko la thaqilan ay shadida almarad ambayo ni maneno ya kweli maneno ya kweli mwanadamu akitapokuwa katika hali ya maradhi mazito hakuna ibada nyingi aweza kufanya sasa akiwa katika takwa na akiwa katika hali ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na ibada zake ndio haya mambo ambayo yanamsaidia wakati anapokuwa katika maradhi maradhi mazito wakati ule hakuna tena muislamu na si rahisi tena kuingia katika ibadat kusoma Qur'ani sana huwezi kufanya qiyamul layl tahajjud huwezi tena kufanya zile ibada zako na harakati zingine za ibada inakuwa vigumu kama alivyomsema mtume alayhi salatu wasalam ightanimu khamsan qabla khams na moja katika yale mambo matano wa sihataka qabla maradik tumia uzima wako kabla hujaingia katika maradhi kwa hivyo Anas radhiallahu anhu anasema lamma thaqula lamma thaqula ay lamma ازداد almarad ala nabii sallallahu alaihi wasallam washtad wakati maradhi yalipokuwa ni mazito kwa mtume alayhi salatu wasalam hapa nakusudia al maut tume alayhi salatu wasalam alikuwa katika maradhi al-maut kuna kitu ambacho kinaitwa maradhi al maut yanawafi wako baadhi ya wanadamu wanafikiwa na maradhul maut yani anaingia katika hali ya ugonjwa ugonjwa ule ndio unakuwa mwisho sababu wa yeye kuondoka duniani si lazima watu wote watu wote wanafikiwa na hali ambayo inaitwa ihtidhar hii ni wajib kwa kila mwanadamu ihtidhar ni sakaratul maut halatu an-naz' wakati roho kutoka hii kila mwanadamu inamfikia mwema siye mwema muislamu asiyekuwa muislamu kila mtu inamfikia lakini maradhul maut la wengine wanafikwa na maradhul maut na wengine wanakufa moja kwa moja bila kupitia katika maradhul maut mtume alayhi salatu wasalam alipitia na maradhul maut sasa ndio maana anasema Anas lamma thaqula an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallamu alayhi alipozidiwa na maradhi jaala yataghashahu alkarb ikawa ule uzito wa yale maradhi yanampelekea paka mtume alayhi salatu wasalama akawa anapotewa na fahamu paka anapotewa na fahamu yale maradhi yalivyokuwa ni mazito paka fahamu ikawa inawakuja na kuondoka inakuja na kuondoka kwa sababu ya karb karb ni msiba mzito na jambo zito gumu kabisa linalomfikia mwanadamu linaitwa karb ile karb ilimfinika mtume alayhi salatu wasalam au ilimjia mtume salawatullahi wasalamu alayhi hatta asbaha yughsha alayhi yughsha alayhi akawa napotea nafahamu faqalat fatima fatima binti yake mtume alayhi salatu wasalam mkewe ali radhiyallahu anhu qalat akasema wa karba abata ay ma ashadda alkarb ala abi ni jambo zito lililoje lililomfikia babangu ni maradhi mazito yaliyoje yaliyomfikia babangu wa karba abata ni maradhi mazito yaliyoje yaliyomfikia babangu kwa sababu anaiona ile hali iliyomfikia babake katika ile maradhi al-maut hali nzito na hali ngumu tume alayhi salatu wasalam yuani min alalam wa yuani min almarad faqal tume alayhi salatu wasalam akamjibu fatima baada kusikia mtoto wake binti yake fatima kusema maneno haya akamwambia fatima laysa ala abiki karbun ba'da al huu uzito na haya machungu na haya mambo makubwa ambayo wayaona sasa hivi ambayo mimi nayapitia baada ya leo hakuna tena baada ya siku ya leo baada ya mimi kuondoka duniani hakutakuwa hakuna tena jambo zito juu ya babako yani juu ya mtume alayhi salatu wasalam hatofikiwa tena na jambo zito wala jambo baya au jambo ambalo uh, litampa uzito mkubwa katika kama hivi unavyoona laisa ala abiki karb baada al falamma mat baada ya hapo kidogo ndipo mtume alayhi salatu wasalam akaondoka duniani sisi kwa yake leo kuelezea hadithi yote ambayo au yale mambo yote yaliyotokea mpaka mtume wa salamu alayhi kuondoka duniani sisi kwa yake leo tunarudi katika madhumuni ya hadithi alafu baadaye tutatoa mwangaza fulani katika masala haya falamma mat alipokufa mtume salawatullahi wasalamu alayhi qalat Fatima akasema ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatu alfirdausi mathwa ya abatahu ila jibril nan'a maneno matatu aliyasema bibi Fatima radhiallahu anha alisema ya kwanza ya abata ewe babangu yani ya abi ya abata ni lugha nyingine ya kusema ya abi amuita babake ashaondoka duniani anasema ajaba rabban daa kule kuondoka kwa mtume alayhi salatu wasalam ni sawa sawa na mtume salawatu wa salamu alayhi kuitikia mwito wa Allah azza wa jalla maana yake ni kwamba amerudi kwa Allah jalla jalalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sote sisi tumetoka kwa Allah azza wa jalla na kwake tunarudi kwa hivyo pale unaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo kurudi kwa Allah jalla wa jalalu na ndipo kuitikia mwitiko wa Allah subhanahu wa ta'ala tume sallallahu wa salamu alayhi aliambiwa ndani ya Qur'an innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma alqiyamati 'inda rabbikum takhtasimun ya abata ajaba rabban da'a hiyo ni sentence ya kwanza Fatima alisema ewe babangu ambaye ameitikia mwito wa babake kurudi kwa babake ya abata ewe babangu jannatu alfirdausi mathwa katika sahihi bukhari man jannatu alfirdausi mathwa yule ambaye pepo ya firdaus <coughs> ndio makazi yake yule ambaye pepo ya firdaus ndio makazi yake ya abata ewe babangu ila jibril nan'a tunatoa habari ya kifo chake kumwambia jibril yani tumwambia jibril ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam ameaga dunia nan'a ay nukhbiru بموته جبريل عليه الصلاه والسلام لان النعي معناه في الشرع او معناه في الاصطلاح هو الاخبار بالموت هو الاعلام بالموت هذا هو معنى النعي na'i maana yake ni kueleza kutoa habari ya kifo ukitangaziwa kwamba mtu ankufa hiyo maana yake ni na'i sasa bibi Fatima radhiallahu anha anasema katika sentensi ya mwisho tunatoa habari ya mauti yake kumwambia Jibril <clears throat> anakusudia hapa Fatima kwa maneno haya kwamba ndio mwisho wa Jibril kushuka duniani ah, mawasiliano <clears throat> ya mtume alayhi salatu wasalam na Jibril yamekatika hakuna tena jibril kushuka kutoka katika mbingu ya saba au kutoka kwa kutoka mbinguni mpaka kumshukia mtume alayhi salatu wasalam kuja kumteremshia wahi hakuna tena ndio makusudio ya Fatima kusema ila jibrila nanha falamma dufin baada ya mtume alayhi salatu wasalam kuzikwa <clears throat> qalat Fatima akasema radhiallahu anha kumwambia Anas na kumwambia masahaba atabat anfusukum an tahthu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam turab hivi imewaruhusu vipi nafsi zenu mkaona kwamba nafsi zenu zimeweza kumzika mtume alayhi salatu wasalam na kumfinika kwa mchanga vipi nafsi zenu zimeweza kuruhusu kumzika mtume alayhi salatu wasalam kaburini na kumfinika kumfinika na mchanga hii ndio tafsiri ya maneno haya kwa lugha ya Kiswahili <clears throat> sasa tuje katika maana na tueleze fawaid na ahkam zinazotokamana na maneno haya kabla tujenda katika hadithi nyingine faida ya kwanza tunaitoa katika hadithi hii ayu alikhwa huwa bayanu fadli as-sabr al-maradhi wal والوجع ni kueleza fadhila na umuhimu wa subra muislamu anapokuwa katika hali ya maradhi mazito na faida hii na hukumu hii ambayo tutaitoa katika hii hadithi ilimfikia mtume alayhi salatu wasalam <coughs> ndani ya maneno haya kwa hivyo funzo hili ayu alikhwa tunalisoma katika hii hadithi kupitia kwa mfano wa mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia kwa maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe anatufundisha kupitia kwa maisha yake namna gani yeye mwenyewe aliweza kusubiri <coughs> na ndio maana Imam nawawi akaiweka hii hadithi chini ya mlango wa subra wa hadithi hii iko chini ya mlango wa subra sio kuelezea kifo cha mtume Ali wasallam alikufa vipi haya maneno tutayasoma baadaye lakini lengo la hii hadithi kwa hapa ni kueleza umuhimu wa muislamu kusubiri anapofikwa na majanga na mambo mazito na mikasa na misiba na miongoni mwa misiba ni maradhi na maradhi haya tunaelezewa kupitia kwa hii hadithi kuwa yalimfikia mtume alayhi salatu wasalam na akasubiri kwa hivyo mimi na wewe inatakiwa tusubiri kiasi gani ikiwa yalimfikia mtume alayhi salatu wasalam na kutokana na hadithi hii vile vile <clears throat> Anas anatuambia lamma thaqula thaqula ay ishtadda alayhi almarad mtume alayhi salatu wasalam hakufikiwa na maradhi ya kawaida alifikiwa na maradhi mazito na alifikiwa na maradhi magumu mpaka Aisha radhiyallahu anha anasema fi alhadith alladhi rawahu al-Bukhari qalat Aisha ma ra'aytu ahadan ashadda alayhi al min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sikuwahi maisha yangu kuona mtu ambaye alizidiwa na kufikiwa na maradhi mazito kumliko mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna mtu Aisha radhiyallahu anha asema ambaye nimemwona akiugua maradhi mazito na maradhi magumu yaliyompa uh, yaliyompa wakati mgumu mtume alayhi salatu wasalam kuliko mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi <clears throat> hivi ndivyo alivyokuwa mtume alayhi salatu wasalam na huu ndio mtihani aliopewa mtume alayhi salatu wasalam ibn mas'ud anaendelea kutupa bayana zaidi juu ya maradhi ya mtume alayhi salatu wasalam tujue namna gani alivyosubiri sasa mtume wetu salawatullah rabbi wa salamu alayhi anapotuhimiza tusubiri anapotuhimiza tuwe na subra katika majanga na misiba tujue kwamba yeye mwenyewe alimfikia akatupa mfano mzuri na akatupa mfano na kielelezo chema <coughs> laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ibn mas'ud asema عبد الله بن مسعود رضي الله عنه anasema alhadith fi al-bukhari dakhaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-waja' nimeingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye akiwa katika maradhi na maradhi ya waja ni maradhi ambayo yataallam minhu bisabab al-humma ni yale maradhi ambayo mtu yuaumia na yale maradhi maradhi mazito mtu anaumia nayo kutokamana na ile homa na kutokamana na yale maradhi namna yalivyo magumu na yalivyo mazito inaitwa waja maumivu mazito <clears throat> famasastuhu biyadi ibn mas'ud huyu anasema nilipoingia kwa mtume alayhi salatu wasalam chumbani kwake <clears throat> nikamwona katika hali ya maradhi homa nzito na homa ngumu <clears throat> nikaweka mkono wangu katika mwili wa mtume alayhi salatu wasalam fakultu namna nilivyoona mkono wangu ulivyokuwa moto juu ya mwili wa mtume alayhi salatu wasalam pamoja na kuwa kulikuwa amejifunika na kitambara lakini mwili ulikuwa ni moto mpaka mkono wake Anas uh, ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akahisi ule umoto namna ulivyokuwa mkubwa faqultu nikasema ibn Mas'ud amwambia mtume salawatullahi wa salamu innaka tu'ak wa'kan shadida ya rasul allah <clears throat> wewe unaugua na unaumia maradhi mazito magumu sana baada ya kuweka mkono wake juu ya mwili wa mtume alayhi salatu wasalam famasastuhu biyadi faqultu ya rasul allah innaka tu'aku wa'kan shadidan wewe unaumia na unapata maradhi mazito na haya maradhi ulionao ni maradhi magumu mazito sana ya rasulullah faqal tume alayhi salatu wasalam akajibu kumwambia ibn mas'ud ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum mimi napata maradhi kama au mimi naugua <clears throat> kama wanavyougua watu wawili kati yenu bo maradhi ya mtume alayhi salatu wasalam <clears throat> ni sawa sawa na maradhi ya watu wawili kati yetu <clears throat> si maradhi ya kawaida mimi na wewe tunapata maradhi ya kawaida wewe unapougua unapoumia unasikia mwili unakuuma unasikia maradhi mazito magumu na kwenda hospitali kutafuta tiba na dawa sasa mtume alayhi salatu wasalam <clears throat> alikuwa akiugua maradhi ya watu wawili uzito wa maradhi yake sasa unapoona mtu homa yake iko juu <clears throat> temperature imepanda juu ukishika hivi mwili wake amwambia mwili moto maradhi yako yako juu sana temperature yako na fever iko juu <clears throat> sasa changanya maradhi ya watu wawili namna hiyo ndivyo ilivyokuwa maradhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa kiugua wao mtume akamwambia inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum mimi napata maradhi kama ninavyopata maradhi watu wawili kati yetu <clears throat> faqal faqultu ibn mas'ud akasema dhalika anna laka ajray je hii ni kwa sababu ya rasulullah wewe unalipa malipo ya watu wawili dhalika anna laka ajrayn je hii ni kwa sababu ya rasulullah wewe unalipa malipo ya watu wawili qal tume alayhi salatu wasalam akajibu ajal ndio dhalika kadhalik mimi nalipa namna hiyo na hali ni kama hivyo ulivyoeleza ewe ibn mas'ud thumma qala alayhi salatu wasalam ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط شجره ورقها رواه البخاري tume alayhi salatu wasalam kisha akamwambia ma min muslimin hakuna muislamu yoyote ambaye yusibuhu adha atafikwa na udhia wa aina yote min maradhi udhia wa maradhi fama siwa au yasikuwa maradhi illa hatta Allah biha sayiati isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humfutia madhambi muislamu yoyote anayefikiwa na maradhi anayefikiwa na udhia udhia wenyewe ni udhia wa aina yoyote udhia wa maradhi fama siwa au yasakuwa maradhi ما هو الجزاء يقول المصطفى sallallahu alayhi wa sallam الا حط الله بها سيئاته isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humfutia na humuondolea madhambi yake kupitia kwa ule udhia ya ibn adam ayuha almuslim ayuha almu'min sisi waislamu tunaposikia maneno haya mazito tunaposikia maneno haya yaliyo na athari kubwa katika mioyo yetu na yaliyo na na utukufu kutokamana na maneno ya mtume alayhi salatu wasalam kutokamana na sheria yetu muislamu anajiwa na katika moyo wake na sababu kubwa ya kumfanya awe na subra juu ya yale udhia au juu ya aina yoyote ya udhia ambao unamfikia katika maisha yake leo sisi waislamu tuna aina ngapi za udhia ambazo zinatufikia sisi wanadamu au mimi na wewe ambao tunakubali au tumeingia katika imani na tumejiita kuwa ni waislamu na tumejisalimisha amri zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala bil iman tunapata aina ngapi za udhia tunapata aina ngapi za, za misiba kul anwa' al-adha wa kul anwa' al-masa'ib والنكبات والبلايا والعقبات التي تواجه المسلم الذي يترتب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحط سيئاته الله سبحانه وتعالى نقفتيا مذنبه kwa hivyo hii ni faida kubwa ayuha almu'min jambo zito ambalo natokamana na hadithi hii na faida kubwa ambayo tuitoa na kutokana na hadithi hii ibn Mas'ud kuanzia leo tuweke katika fahamu zetu na wale walio na maradhi tuwapelekee maneno haya muislamu yote unayemjua kwamba ni mgonjwa ana maradhi makubwa maradhi mazito ambayo yamemsibu ambayo yamemfika hayataki kuondoka <clears throat> ameugua kwa muda mrefu atoka hospitali hii aingia hospitali hii atoka huku enda huku amekwenda India akarudi mwingine anapata udhia aina nyingine mbali ya maradhi leo muislamu <clears throat> kwa sababu ya kutamka la ilaha illa allah kwa sababu ya iman hasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wewe umesema kwamba mimi nimeamini <clears throat> ukisema kwamba umeamini je unataraji Allah subhanahu wa ta'ala asikuletee mitihani na fitna kalla lazima Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea iman atakuletea mitihani na atakuletea mtihani na atakuletea fitna hizi fitan na hizi mtihanati na huu udhia unaopata ujue fihi takfir lidhunub fihi takfir lisayiati kwa sababu wengine wanachukizwa mwingine aona vibaya mwingine hana imani anaanguka katika mitihani kama hii anayoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala muislamu leo aweza kutukanwa muislamu leo aweza kuvunjwa heshima yake muislamu leo aweza kupewa maneno au kuudhiwa katika ahli yake aweza kuudhiwa katika mkewe aweza kuudhiwa katika mtoto wake aweza kuudhiwa juu ya mamake au babake aweza kuudhiwa juu ya watu wake والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وهو الله سبحانه وتعالى كيتاudhia كنا واسلام ambao wanawaudhi waislamu wenzao waumini ambao wanawaudhi waumini wenzao udhia wa aina yote jirani yako aweza kukuudhi ndugu yako aweza kuwa ni sababu ya udhia na wengine udhia wao unatokamana na nyumbani kwao ndani ya nyumba mume aweza kuwa ni sababu kubwa ya udhia kwa mkewe na mke aweza kuwa ni sababu kubwa ya udhia kwa mumewe adha shadid udhia mkubwa unaweza kutokamana na kila njia na kila kila sehemu na kila pahali jambo muhimu ambalo muislamu anafaa kulizingatia ni kuwa udhia wa aina yoyote muislamu atakaposubiri na atakaposimama na msimamo wa Allah subhanahu wa ta'ala bighairi jaza bighairi tasakhut wa bighairi an yakrah hadhihi almusiba allati ja'at من عند الله تبارك وتعالى بحكمه بس اجوي الله سبحانه وتعالى ta'ala amemwekea thawabu kubwa na miongoni mwa thawabu ni takfir asayiat ndio maana anasema hatta Allah biha sayiati madhambi yako Allah azza wa jalla anayafuta hujui madhambi mangapi ulionayo madhambi mengi tumefanya madhambi mengi mengi sana tunao maasi Allah subhanahu wa ta'ala tunakwenda kinyume na Allah tabaraka wa taala mukhalafat dhunub atham fi layli wan nahar innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an kwa hivyo moja katika sababu kubwa ya muislamu kufutiwa madhambi ni misiba na udhia udhia unapokufikia msiba unapokufikia jambo zito unalopokufikia maradhi jambo lolote Allah subhanahu wa ta'ala mtume anasema madhambi yanavyoanguka katika kitabu chako ni sawa sawa na mti unapoangusha majani ni sawa sawa na mti unavyoangusha majani kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha ni kama mti unavyoangusha majani yake ndivyo madhambi yanapo yanavyomwanguka muislamu vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyo anavofuta madhambi yako maneno haya ayu alikhwa ni sahali kuyazungumza na ni sahali kuyasikia ni rahisi kuyazungumza na ni rahisi kuyasikia lakini sasa kuja kuyatekeleza ndipo palipo na kazi hapo ndipo utakapojua man huwa ar-rajul al-haqiqi hapo ndipo utakapojua man huwa al-mu'min as-sahih as-sadiq fi imani kuzungumza rahisi kila mtu aweza kuzungumza wewe kumwambia muislamu mwenzako ampatikana na matatizo na udhia kwenda kumwambia asubiri ni rahisi lakini wewe mwenyewe akikufikia utaweza kusubiri kiasi gani utaweza kusubiri kiasi kiasi gani sababu kuna watu ambao wanatoka katika mpaka misingi ya Kiislamu kuna watu wanatoka hapa katika manhaj na katika mifumo ya Kiislamu wanawake wanaingia katika shirki na hata wanaume wengine wanaingia katika shirki watu wanakwenda kaburini wengine wanakwenda kwa wachawi wengine wenda kwenye pahali pa ramli na pahali pa kuangalia kwenye ramli za kioo wengine wengine wenda kuzunguliwa na walimu arushiwa mchele na maharagwe <clears throat> na pale kuna moshi umewashwa aina sabr ayu alikhwa tutofautishe baina ya mambo haya mawili maneno kuyasikia ni rahisi tayasikia utaona kwamba kama ni kama ni kama jambo la kawaida na ni kama jambo ambalo unaweza ukasema ah haya maneno tushasikia maneno mazuri bwana kwa hivyo inshallah mimi kuanzia leo nikipata msiba kipata jambo lolote basi mimi nitasubiri lakinahu laysa bisahl laysa bisahl anayesubiri ni yule ambaye anasimama katika iman kisawa sawa ule mtihani kikweli ukishakujia ndipo pale wewe mwenyewe unaangalia imani yako na unaangalia ah, msimamo wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ayu alikhwa hadithi hii kupitia kwa hili funzo la kwanza tunasoma kuwa tunafundishwa kupitia kwa hii hadithi umuhimu wa sisi waislamu kuwa na subra na kuwa na yaqeen misiba ni mengi na muislamu anafikwa na hii misiba na udhia wa kila aina haimaanishi kuwa hufai kusikitika wala kuwa na huzuni la unaweza kusikitika na unaweza kuwa na huzuni hadithi inayofuata ya Usama ibn Zaid radhiallahu anhu ambayo tutaitaja kama wakati utaruhusu ya Usama bin Zaid inatufundisha kuwa Muislamu anaruhusiwa kuwa na huzuni Muislamu anaweza na anafaa na aruhusiwa hata kulia msiba unapokufika haimaanishi kuwa usilie msiba ukikufika mambo mazito mambo magumu ukilia ni kama ambaye wewe utakuwa huna imani au kama ambaye wewe utakuwa umefeli katika mambo ya subra la hii ni kawaida hivi ndivyo yalivyo maumbile ya, ki, ya kibinadamu kuna kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka katika mioyo ya baadhi ya wanadamu si wote katika mioyo ya baadhi ya wanadamu kitu ambacho kinaitwa rahma na shafaka kwa hivyo muislamu anapofikwa na baadhi ya misiba fulani la bud an yahzan lazima atahuzunika thumma yatba'u hadha alhuzn ba'd ma yatarattabu alayhi yale mambo yanayofuata ba, e, e, huzuni baadhi ya mambo kama vile kulia kutoka na machozi tume alayhi salatu wasalam aliwahi kutoka machozi kama hii hadithi inavyokuja Usama bin Zaid <clears throat> alipoitwa na mtoto wake wa kike Zainab akamwambia ya rasulullah njoo nyumbani kwangu mwanangu yuwafa inna ibni qad ihtudhira fashhadna mwanangu yuafa ya rasulullah njoo nyumbani tume alayhi salatu wasalam akajibu salamu zile zilizoletewa akasema fa qala inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam yuqri'u alayha salam mtume alayhi salatu wasalam akutolea salamu mwanawe binti yake zainab tume sallallahu alayhi wasallam akutolea salamu wa yaqul na yusema inna lillahi ma akhadha وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى وفي روايه باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فلهو mwambie asubiri na mwambie atake ajira yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtoto wake Zainab alipopata salamu hizi akaregesha salamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa aqsamat alayhi na akaapa kwa taakid la yatiyannaha ya rasulullah njoo na mimi na hapa kwamba itabidi uje <coughs> namna mambo yalivyokuwa mazito msiba mpaka katika nyumba ya mtume alayhi salatu wassalam faqam mtume akasimama baada ya salamu za pili za Zainab radhiallahu anha mtoto wake mtoto mtume alayhi salatu wassalam akasimama kwa sababu mtoto wake amesisitiza يا رسول الله يا رسول الله hapana بودي وجه فقام اكسماما ومعه سعد ابن عباده ومعه معاذ بن جبل ومعه ابي بن ثابت ومعه آه، كعب بن ابي ومعه زيد بن ثابت akasimama na hawa masahaba alionao wote akaenda paka nyumba ya Zainab radhiallahu anha alipofika akapewa mtoto akambeba wa nafsuhu taqahqa na huko nafsi yake mtume alayhi salatu wasalam ishaanza kutetemeka taqahqa yani tataharak wa tattarik tafsira imam an-nawawi katika riyadh salihin nafsi yake mtume alayhi wasallam ilianza kutetemeka baada ya pale fadharafat aina fi riwayatin wa ainahu tadhrifan akiangaliwa hivi mtume sallallahu alayhi wasallam akaonekana macho yake toka machozi akaulizwa ya rasulullah ma hadha haya machozi na hiki kilio ni vipi ya rasulullah faqala mtume alayhi salatu wasalam akasema hii ni rahma ja'alaha Allah fi qulubi ibadi hii ni rahma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia katika mioyo ya waja wake kwa hivyo hadithi hii ya pili tunaongezea pamoja na hadithi ya kwanza ingawa tutakuja kueleza tena kwa makini hadithi ya pili tunaongezea na hadithi ya kwanza ili tusitoke na fahamu ya kwamba kusubiri maana yake huruhusiwi kuhuzunika wala huruhusiwi kulia la alilia mtume alayhi salatu wasalam wala sio hapa peke yake bali alilia hata wakati wa nyuma alipofariki mwanawe Ibrahim alayhi salam mtoto wake Ibrahim salawatullahi wasalamu alayhi vile vile macho yake yalitiririka machozi Abdurrahman ibn Auf vile vile akauliza swala hili wa anta ya rasulullah amuliza mtume wa anta ya rasulullah yani hata wewe mtume alayhi salam walia mtume sallallahu wasalamu alayhi akamjibu na maneno ambayo yamefanana na maana kama maneno haya hivyo ayu alikhwa tufahamu kwamba maneno haya kuyatekeleza ni mazito wala sio jambo rahisi ni muhimu sisi waislamu kuhimizana saa zote juu ya swala la subra na juu ya swala kwamba muislamu saa zote atakiwa uh, abebe hii risala katika moyo wake na kuna sababu nyingi za kumfanya muislamu abebe subra katika nafsi yake kuna kufutiwa madhambi na kuna kupandishwa daraja mbele ya Allah subhana na kuna kulipwa thawabu ambazo hazina kifani wala hazina hisa wala hazina hesabu inma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab mimi naonelea kwamba pengine tusimame hapa katika darasa ya leo kwa sababu ya hali ya sauti vile ambavyo kidogo inatupa shida katika kuendelea ah, tutatoa nafasi hii ayu alikhwa kuanzia sasa mpaka wakati wa adhan mpaka wakati wa salatu al-isha ya kuuliza maswali baadhi ya ndugu zetu mara kwa mara husema kwamba hizi darasa kwa muda mrefu hatujawahi kutoa nafasi nzuri ya maswali kwa hivyo leo inshallah taala naona tunayo nafasi nzuri ya maswali dakika takriban 20 ah, ndugu zetu walio na maswali na istifsar ikiwa ni maswali ambayo hayana jawabu ndefu tutaweza kujibu hapa hapa na ikiwa ni swali ambalo litahitajia jawabu ndefu tutaweza kupeleka jawabu hiyo siku za mbeleni inshallah taala naam نعم يا شيخ نعم ndugu zetu ndugu yetu hapa anatukumbusha mmoja katika vijana wetu hapa min wa huwa min talabati alilm عندنا anasema kijana wetu hapa kwamba katika hadithi iliyopita ya nyuma ya Ka'b bin Malik radhiallahu anhu katika tamko lake aliposema thumma lam yuqaddar dhalika li katika ile hadithi ya Ka'b bin Malik alisema kwamba uh, mimi kule kwamba sikuweza kutoka pamoja na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa aweza kutoka katika vita kwenda katika vita vya Tabuk lakini kila alipojaribu kutoka akawa anakuta nafsi yake haimruhusu au haimpi fursa ya, ku, ya kutoka kila akijaribu kutoka akuta nafsi yake kama ambaye ni mzito inamzuia kubakia pale Madina ndio akasema Ka'b bin Malik thumma lam yuqaddar dhalika li kwa hivyo maneno haya tulisema siku zile kwamba haya maneno ayu alikhwa yasije yakaeleweka kwa makosa kwa hivyo tusijichukulie kwamba Ka'b bin Malik ali alijitetea na qadar kwa sababu ya kufanya maasiya hapa maasiya aliyofanya Kaab itakuwa ni adamu alishtirak maa an nabi sallallahu alayhi wasallam fi ghazwa ndio maana ikabidi atake tauba atauba takunu ala madha takunu ala maasiya kwa hivyo kosa alilofanya Kaab hapa ni kutoshiriki katika vita pamoja na mtume alayhi wasallam sasa Kaab bin Malik katika maneno haya inaonekana kama ambaye alijitetea na qadar juu ya kufanya maasi kwa sababu alisema thumma lam yuqaddar dhalika li na sisi tulitoa siku zile kaida ya kwamba qadar muislamu haruhusiwi kuitumia kujitetea katika maasi katika kutumia qadar yani huwezi kusema mtu kikiwa hasali hawezi kusema mimi si swali kwa sababu sijaandikiwa kuswali au Mungu hajanjalia kuswali <clears throat> niombeni Mungu Allah anjalie mimi kuswali au mtu afanya maasi mengine <clears throat> kuna tembo ulevi uzinifu kuiba madawa ya kulevya mambo mengine kama haya uququl walidain <clears throat> wa asi wazee wake wawili na sikiza akija akiambiwa ambiwa mimi ni, asema mimi niko hivi mimi naona mimi naumbwa hivyo ah, mimi shajaliwa kuwa hivi yani aona na ajitetea na qadar kwamba ashajaliwa kutoswali ashajaliwa kuiba ashajaliwa kuingia katika mambo ya ulevi na mambo ya maasi na fawahish la hadi hujja dahidha hadi hujja batila la tasih fi sharia si sawa سواء lianahu la لا bi alqadar ala almaayib kwa sababu qadari haitumiwi kwa ni hoja katika mambo ya katika mambo ya aibu na katika mambo ya makosa na maasi انما يحتج بالقدر على ماذا على المصائب هي قاعده تحتاج كل يوم يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب wala yuhtaj bil qadari ala al maaib kwa hivyo jawabu walioitoa wanazuoni ayu al ikhwa kwa nini au ilikuaje Ka'b bin Malik akatumia neno qadar aliposema thumma lam yuqaddar dhalika li jawabu nyingine ni kuwa muislamu anaweza kutumia qadar wakati anapotaja mahsia idha taba baada maasiyatihi au baada an yatub baada ya kutubia katika maasiya ikiwa muislamu ashatubia katika maasiya halafu aje mtu akwambie wewe bwana ulikuwa ukifanya jambo fulani au watu waseme kwamba yule fulani alikuwa akifanya jambo fulani sasa pale waweza kutumia qadar ukasema ile ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala mimi ashaniandikia ile ni qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa ishapita ishatokea lakini baada hapo nikatubia kwa hivyo hii ni jawabu nyingine ambayo wanazuoni wanaitaja katika masala ya qadar na ndio jawabu ambayo hapa zaidi inapita kwa Ka'b bin Malik aliposema thumma lam yuqaddar dhalika li kisha Allah subhanahu wa ta'ala hakuniandikia mimi kutoka na mtume alayhi salatu wasalam wa hadhihi madha hadha ithm wa hadhihi ma'siyah lakinahu lam yahtaj alayha لم يحتج على بهذه المعصيه على انها معصيه لا انما احتج كعب بن مالك رضي الله عنه بعد ان تاب على هذه المعصيه بعد كتبيه juu ya maasi haya na nyinyi mnajua tauba ya Ka'b bin Malik kama tulivyoeleza katika hadith ya Ka'ab ambayo ilipita wazi ya alakhi karim naam asante naona imefika wakati wa adhan au bado kidogo bado kidogo tuchukue swala moja naam naam baina ya نعم ايوه aiwa haya ndugu yetu hapa Lakh Ibrahim auliza uh, iko tofauti baina ya tauba ya muislamu uh, ku, kuomba tauba uh, juu ya maasi na kafiri kusilimu iko tofauti baina ya masala haya na ipi ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio swali lako hili tayeb baada ya adhan inshallah jawabu ya ndugu yetu lakh hapa Ibrahim nafikiri swali lake liko wazi mmedisikia tofauti baina ya tauba ya muislamu kutubia kutokana na maasi na kafiri kuslimu je iko tofauti na ipi ndio bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala pale muislamu anaposubiri kafiri anaposilimu ndio bora au muislamu akitubia kwa Allah azza wa jalla ndio bora zaidi aljawab wallahu a'lam anna al-amrayn mutadakhilan jawabu ya swala hili ayu alikhwa ni kwa haya mambo mawili yanaingiliana pamoja haya mambo mawili yote mawili yana yanaingiliana pamoja kwa maana ya kwamba tunaangalia yule ambaye tunayemzungumzia ikiwa tunayemzungumzia ni muislamu akitaka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja anapitia katika mlango wa tauba lakini ikiwa yule tunayemzungumzia ni kafir akitaka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mlango anaoupitia ni mlango wa kuslimu kwa maana ya kuwa yule anayeslimu kafiri anaposlimu kule kuslimu kwake ni kuslimu pamoja na tauba kuslimu pamoja na tauba والدليل على ذلك حديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين kuna hadithi fi sahihain kwamba jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kutaka kuslimu alipo taka kuslimu sasa kawaida ya wale waliokuwa wakija kwa bwana mtume sallallahu wasalamu alayhi walikuwa wakitoa mkono kwa njia ya bai'a unajua bai'a bai'a maana yake ni eh makubaliano eh au maagano baina ya yule anayeslimu na mtume sallallahu alaihi wasallam wanapeana bai'a kama vile wakati mwingine mnaona baadhi ya wale wanaoozesha ah, yule anayemwozesha humpa mkono katika ile akad nikah kama ambaye kama kama anafunga bai'a na yeye au anafunga naye mkataba kwa hivyo yule aliyekuwa akija mbele ya mtume sallam kuslimu wakati mwingine akitoa mkono fa ashabah kanu yubay'una nabiyya sallallahu alayhi wasallam hata ilipofika wakati wa bai'a ya wanawake eh walipotaka kutoa mikono yao Mtume alayhi wasallam madha qal inni la usafihu an-nisa mimi sitoi mkono wangu kwa kuwapa wanawake mkono kwa hivyo Mtume alayhi wasallam akavunja zile ada za kijahilia kwa sababu katika ada za kijahilia ilikuwa hata wanawake katika bai'a pia wanatoa mkono kuwapa wanaume wakati wa jahiliya walipokuja mtume alayhi wasallam na uislamu akafunga mambo hayo na akaharamisha akasema inni la usafihu nisa kwa hivyo katika bai'a yule bwana alipotoa mkono wake kutaka kumpa mtume bai'a anataka kusilimu jaa li yantiqa bi shahada jaa li yantiqa bi shahada wa yadkhul fi alislam fa taraja akauzuia mkono wake alipozuia mkono sasa mtume yule bwana alipotoa mkono mtume alayhi wasallam madda yadahu liyubai'a mtume akanyosha naye mkono wake kumpa mubay'a yule bwana karegesha mkono wake akaufunga akamwambia ya rasulullah bi shart mimi nina sharti kabla sijasilimu akamtume alayhi wasallam akamuliza wama hu sharti gani qala ala an yaghfira allah li jami'a dhunubi mimi nataka kusilimu lakini kwa sharti allah subhanahu wa ta'ala anisamehe madhambi yangu yote ya nyuma niliyofanya huwa kan kafir فقبل ان يدخل في الاسلام له ذنوب او لا له ذنوب كثيره ارتكبها الزنا والسرقه وشرب الخمر والشرك وغير ذلك وغير ذلك فهو كمwambia mtume alayhi salam ala an yaghfira Allah li mimi nitakupa umbaya lakini sharti Allah subhanahu wa ta'ala kwanza nisamehe madhambi yangu ndipo nitamke shahada mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ama alimta anna alislama yahdimu ma qabla je kwani wewe hujui ya kwamba uislamu mtu anapoingia katika uislamu basi ule uislamu wake pale kusilimu ule uislamu unabomoa yale yote yote yaliyopita nyuma yale yote yaliyopita nyuma uislamu unafuta yote unaanza kurasa mpya na Allah subhanahu wa ta'ala mtu anaposilimu kwa hivyo hii ikawa ni jawabu ya mtume alayhi salam ya kwamba unaposilimu ni sawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kukusamehe madhambi yake na kutubia kwa hivyo al-amrani mutadakhilan haya mambo mawili yanaingiliana huwezi ku yule kafiri anaposilimu kusilimu kwake pale pale ndani huwa kuna kuna tauba vile vile naam naam ramadhan naam muislamu amefanya madhambi akatubia kwa Mola wake azza wa jalla atajuaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali toba yake au au la wanazuoni mara nyingi wanataja min alamati qabuli tauba miongoni mwa alama za kukubaliwa kwa tauba ya muislamu huwa an-nadharu fi hali at-ta'ibi ba'da tawbatihi ni kuangalia hali ya yule aliyetubia baada baada ya tauba yake inaangaliwa hali ya yule aliyetubia baada ya tauba yake hali yake iko vipi hal asbaha haluhu ahsana hal mimma kan au aswa au kama kan hali yake baada ya tauba iko vipi ema iwe bora kuliko vile alivyokuwa nyuma au sawa sawa na vile alivyokuwa nyuma kabla ya tauba au mbovu zaidi kuliko alivyokuwa nyuma kabla ya tauba fa in hasunat halu hali yake ikiwa ni bora baada ya tauba kuliko ilivyokuwa nyuma fa hadhihi alama min alamati qabuli tauba hii ni alama hatusemi moja kwa moja bil jazm anna taubatahu qad qubilat la lakini wanazuoni wanasema hadhi alama hii ni ishara kuwa tauba yake imekubaliwa kwa hivyo wewe muangalie mtu mathalan shakhs kana asiyan alikuwa mtu ni asi يرتكب الذنوب والاثام والكبائر والفواحش سمها ما شئت tunafanya madhambi thumma taba ila rabbih baada ya hapo katubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa si ukitaka kujua alama ya kuwa tauba yake tauba ilikuwa tauba ya kweli na Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali ile tauba iangalie hali yake baada ya tauba hal istaqam au lam yastaqim je amesimama katika istiqama au alitubia siku mbili tatu kisha karudi vile vile kuna baadhi ya watu walilahi alhamd Allah subhanahu wa ta'ala humpa hidayah anapoingia katika barabara ya istiqama basi huja mpaka akawashinda wale ambao walikuwa katika istiqama kuanzia mwanzo sio kama tuko pamoja ikhwan yani waweza kupata leo kijana au mtu pengine yuko maskani ما يصلي ولا يفعل شيء ولا يفعل شيء من المأمورات ولا الواجبات ويرتكب المحظورات ما حرم الله عز وجل ولا يبالي ثم بعد ذلك يوفقه ربنا تبارك وتعالى الى التوبه بعد يا pale Allah subhanahu wa ta'ala humpa tawfiq sababu tauba ni tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia kuomba tauba hiyo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala umshukuru Mola wako subhanahu anapokupa taufiki na neema ya kutubia sasa Allah azza wa jalla huwa neemesha huwapa taufiki akamuonesha mlango wa kwenda kutubia akatubia baada ya kutubia huingia katika istiqama akiingia msikitini hapa huwashinda wale ambao walikuwa wakiswali kabla miaka 10 au miaka 20 akashika kabisa dini akasimama katika istiqama na katika mambo mazuri sasa watu kama hawa inakuwa ni jambo baya kabisa leo muislamu aje amfanyie ta'yir ta'yir yani kumtolea aibu juu ya vile alivyokuwa kule mwanzo pengine aje akosane kidogo na muislamu katika swala fulani basi itatolewa ile historia yake ya nyuma ah wewe wajifanya wewe jifanya swali swali hapa juzi juzi tu kwa kufanya nini huyu juzi juzi ulikuwa tukimwona mkimwona akifanya nini alifanya hivi fanya hivi hadha ta'yir madam tab na ametubia na tauba yake imejulikana kwamba fulani ametubia خلاص hadi alama min alamat qabul madha qabul tauba alama nyingine ya qabul tauba ni al-amal al-husna ni muislamu kukithirisha katika kufanya amali njema na hii dalili yake kwa wazi ndani ya Qur'an illa man taba waamana wa amila amalan salihan kwa hivyo amali salih vile vile ni moja katika alama ya kukubaliwa tauba ikiwa umetubia baada ya tauba jiangalie wewe uko wapi na amali salih umekithirisha katika amali salih au la ile ya kwanza ni muislamu kuangaliwa hali yake na yale maasi aliyokuwa akiyafanya amewacha yale maasi au hakuacha lakini hii ya pili ni kuangalia amal salih hal yukthir min al amal salih au la yukthir min al amal salih naam naam sheikh مسلم علي ارتد نعم مسلم علي ارتد على فكا كسلمه ثاني مره ثانيه سؤالي ني سؤالي لكو نعم نعم anafutiwa madhambi yote aiyo ah, ndugu yetu auliza muislamu ikiwa ali, ali katika uislamu kisha karitati alafu akarudi tena katika uislamu je kule kurudi katika uislamu anafutiwa tena madhambi au la aljawab naam anafutiwa tena madhambi yake yote baada ya kusilimu tena mara ya pili baada ya kusilimu mara ya pili pamoja na tauba uislamu wake unakuwa pamoja na tauba juu ya yale aliyoyafanya nyuma Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka humsamehe yale madhambi ya nyuma yaliyopita wazi na dalili ya maneno haya ni hadithi ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu mnajua Abu Bakar Siddiq aliposhika utawala baada ya kufa mtume alayhi wasallam akawa yeye ndio khalifa na akawa yeye ndio amir wa waislamu kulikuwa na baadhi ya waislamu ambao walirtati unajua maneno haya wale ambao walisoma sira na walisoma tarikhi kulikuwa na baadhi ya waislamu ambao wali waliritati kwa hivyo Abubakar Siddiq akawapiga vita ili awaregeshe katika dini kwa hivyo katika kule kuwapiga vita wengine wakarudi katika dini na kurudi kwao katika dini ikakubaliwa kwamba hao wamerudi katika dini wazi naam mpaka ilitoka ilitoka khilaf baina ya wanazuoni je wale masahaba ambao waliwahi kuritadi kisha wakarudi katika dini je wanahesabika kuwa bado ni masahaba au si masahaba hii ni khilafu wanazuoni wanazungumza katika masuala ya usul usul alfiqh sahaba ambaye ilitokea wakati wa Abu Bakar as-Siddiq aliritadi lakini kisha karudi la alqawl arrajih ar-rajih ambayo wanazuoni kama vile alhafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayh ni kwamba sahaba ni sahaba hata kama aliwa maadamu alikufa katika imani hata kama pale katikati aliwahi kuritadi lakini inaangaliwa kwa ni sahaba maadamu alimuona mtume alayhi wasallam au aliishi na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa naye na akafa mu'min hata kama pale katikati aliwahi kuritadi ndio maana wanazoni wanasema wala utakhallalat ridda wala utakhallalat ridda maana yake hata kama pale katikati kulitokea kulitokea ridda wazi naam kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala naam humsamehe yale madhambi ambayo aliyafanya ya kuritadi eh, maadamu alirudi tena nyuma akawa muislamu yule ambaye hasamehewi ni wale ambao wanarudi kwa unafiki wanarudi kwa nini kwa kinafiki yani kuna baadhi ya watu ambao huamini alafu baadaye kidogo ya kufuru kisha baadaye tena yuamini alafu ya kufuru kwa hivyo kule kuamini kwake na kufuru sio kwa sababu ya imani a a ni kwa sababu yenda na yale maslahi maslaha vile yalivyo pale maslahi yake yako wapi maslahi yake kama yako na waumini yuamini kama maslaha yake yako na makafiri yeye wa kufuru na huyu ndio ambaye hasamehewi innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lan tuqbala naam hawa watu kama hawa Allah subhanahu wa ta'ala hakubali tauba yao wazi naam ah swali la mwisho kabla ya iqama sala naam ukweli hapo haya ndugu yetu hapa kijana wetu mwingine anasema katika darasa kule ya ya Masjid Luta ya tafsir tulielezea kuwa e, kuna masala ya mtoto kufanana na babake au kufanana na na mamake au mtoto kuwa ni mtoto wa kiume au kuwa ni mtoto wa kike na maneno haya yalitokana na hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam aliposema idha ala ma'ur rajuli ma al mar'a kana al waladu dhakaran wa idha ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli kana alwaladu untha na katika kabla maneno haya mtume alayhi salatu wasalam akasema ayyuhuma ghalaba al-akhar kana shabahu lahu walad yule ambaye maji yake yanazidi maji ya yule mwingine basi yule mtoto kufanana kwake eh, narudi kwa yule ambaye maji yake yamezidi haya maneno kidogo ni maneno ya kiutuzima uzima maneno yanohusu yani masala ya <clears throat> maji anayoyatoa mwanamume ya ya, uza, ya uzazi na yale maji anayoyatoa mwanamke ya uzazi ninyi mnajua kupitia kwa elimu ambazo tumesoma kwamba mwanamke vile vile anapitia mambo fulani ambayo yanapelekea katika mtoto kuzaliwa na kuna a, mbegu ambao kuna au mayai yale ambayo yanasababisha uzazi na yule mwanamume pia naye kuna maji ambayo yanaitwa manii au sperms ambayo yanasababisha mtoto kuzaliwa sasa haya maneno mimi nilisema kule katika darasa ya tafsiri kwamba yanahitajia maelezo yake kando ya kirefu ili watu wapate kuelewa kwa undani zaidi siku zile sisi tukapita kwa haraka haraka ili kufika katika malengo ya ile hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam lakini kwa sababu ya kwamba naona wakati vile vile hapa hauturuhusu uh, bimashiati llahi azza wa jalla kama mtaturuhusu katika darasa ya tafsiri kule insha taala pengine tuweke siku moja tuzungumze ijaz ya haya maneno ya mtume alayhi salatu wasalam kupitia kwa uh, powerpoint tutakuja kuwaonesha sababu ziko darasa zake hizi ambazo tunaeleza kwa undani zaidi kupitia katika elimu kupitia kwa eh, uh, hii hii teknolojia hii ya powerpoint mpate kuona kwa undani zaidi maana hasa ya mtume alayhi wasalam kusema maji ya mwanamume yanapozidi maji ya mwanamke na maji ya mwanamke yanapozidi maji ya mwanamume mtoto huwa hivi au mtoto huwa hivi yanahitajia maelezo ya ndani zaidi wazi kwa hivyo inshallah taala tukipata wasaa na fursa nzuri zaidi tutakuja kuzungumza masuala ya ijaz hii ni ijaz al-ijaz fi as-sunnah an-nabawiyya au fi kalami nabii sallallahu alayhi wasallam naam tutakuja kuelezea inshallah as'alullah tabaraka wa taala أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته